mu gihugu cyabibarutse uno munsi turi ku igerekezo rya gatandatu ndamukiza neza na neza imyaka mirongo itatu n'umwe ikaba irangiye kuri uno munsi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Cyprien Ntajyamira agandaguriwe mu ndege ikanombe mu gihugu c'u Rwanda niyo myaka 31 ihuriranye neza neza kuri wa mungu aho turemesha kino kiyago uburundi rero bukaba bwabuze umukuru w'igihugu yaguye mu gihugu kibanyi nk'uko rempejeje kubivuga cy'u rwanda ariko uno munsi abarundi barakeneye kumenya aho ubutungane bugejeje igikorwa cabwo mbeko umenga ubutungane ntiburiko buragira ico bushikirije cyane cyane kuri kino kibazo intwaro zagiye zirakurikirana zoba zabyifashemo gute kugeza uwo munsi ngibyo rero bimwe mu bibazo tuza kugaruka ko mu kiganiro karadiridimba uno munsi ku rya gatandatu ndamukiza umutumire turi kumwe akaba ari fenias honorable fenias eh, eh, nigaba umugambi usaba nefudebo rero uri mu runani burundi bwa bose kandi turi ko twitegurira amatora turizeye neza ko tuzayakuramo umwimbo ushimishije kuko abarundi barabitwereka mbe hajya tugiye neza neza mu idonezo rya kino kiganiro cacu imyaka mirongo itatu n'umwe mwe muyiharura gute eh, turabye imyaka mirongo itatu n'umwe iheze iryo bara umukuru w'igihugu akaraswa akicwa eh, twebwe Burundi twarabuze tuzize gusha mu gushaka kugira ngo tubaze tubaze kugira ngo umukuru w'igihugu cyacu twumve icyamwishe twumve n'igituma yapfuye hama ababikoze bagahanwa hama ubutungane ariko gato turi ngaho mu gushaka kubuze hehe kubuze bande eh, uri kuraraba twebwe abarundi kuva iribara riguye gushaka kwamye kuriho kuko Eh, mwibuke neza ko sipirani eh, ntajya perezida sipirani ntajyame yarasubiriye umukuru w'igihugu nawe nyine yarayagandaguwe mhm. hama hari hamaze kuza ingorane ngaha mu gihugu hama sipirani perezida sipirani ntajyame yaragiye muri tanzania kugira ngo baganire ku bibazo by'amahoro muri aka karere n'uburundi burimwo atashe nawe nyine aragandagurwa mu ndege yarashwe eh, urumva ariko nawe Hakihaza ingorane nyinshi cyane yaho ntuvuga ko twari ko turagerageza ibyo twemeye dushobore kubikishyiriza abanyagihugu mu nyuma hakihaba umukuru w'igihugu yaragandaguwe yicanwa n'abafasha biwe abantu barapfa abantu barahunga urumva aho nta kuntu forode yari gushyira mu ngiro ibyo yari yemera abanyagihugu ubwo forode ntiyari kure n'ubutegetsi nayo nashaka ndakubwire neza ko hakiye hazaho leta zimwe zimwe zo gusangira ugasanga hariho ukuburagiza ibintu bimwe bimwe kandi kandi cyari icyari gikuri icyo gihe kwari kubanza gusubiza ibintu mu buryo kwicarira ikibazo cy'amahoro n'umutekano kugira ngo abarundi ntibabandanye bicwa abarundi ntibabanye bangazwa nacyo gituma umugabo wa Frodibo wakoze ibishoboka byose ugashitera ivi kugezaho uzana abantu bose ku meza y'ibiganiro n'imigwi yari ifise ibigwanisho baraza ku meza y'ibiganiro harasinywa amasezerano y'Arusha ni nayo yatumye rero igihugu gisubira ku murongo kirasubira kwizegwa kirasubira no kugira ngo dusubire uh, gusubira gutora indongozi biciye matora urumva rero ko ico gihe cyari gihe kitari cyoroshye ariko umugabo usabanya Frodo wabyitwayemo neza kuko urashoboye gukora ibyo ushoboye byose urasubiza ibintu ku murongo kugira ngo mu gihugu hashure kuza impore turi muri kwa gushaka nkuko mwe murabivuga none uno munsi mwatangiye muvuga muti koko imyaka 31 si mike uko gushaka nari nabajije kwabuze hehe kwabuze mu rwanda kwabuze mu burundi kwabuze bande urabona icyo nukubwira ko kimwe coco iyo inkoho ziriko ziravuga mhm. inkoho ziriko ziravuga umva rero uko gushaka nuko kwari guhari mugabo mu bihe by'inkoho ziriko ziravuga hirya no hino umuntu ntero nkagucisha no mu Rwanda hariko hariko bariko baricana ntiwari kuronka aho bicisha ibyo rero ugushaka ubundi kwami twami tugufise nacyo gituma n'uyu munsi ubona ko eh, perezida mm, ntajyamira cyprien tumwibuka ukuri kuzomenyekana birashobora gutwara umwanya ariko turizeye neza ko tuzobandanya tubaza n'abana bacu tuzose bazobandanya bibaza mugabo kugeza ukuri kuzomenyekana aho nyine turi mu twatangiye gushaka ukuri imyaka mirongo itatu n'umwe kuki uko kuri kutaboneka hinyegeje iki kugira abarundi bamenye koko ati umukuru w'igihugu cyacu ibyo yazize n'ibi n'ibi n'ibi iga nakubwiye ko hariho abantu bategerezwa kubikoramo ubwa mbere uburundi igihugu cy'u rwanda n'amakungu abo bantu bateza gushira ingufu hamwe kugira ngo amatohoza be urumva rero ucurabare no mu karere hamakomeza haza ibintu byinshi by'ingorane by'ingwano ibigwanisha inkozi ziriko ziraturika urumva rero ibintu by'inzitizi ni byinshi cyane ku buryo ariko ikibazo kitazo kwibagirana itinde sihire agahembo kazoboneka mm. tukibaze uburundi n'u rwanda ni ibihugu bibanyi ni ibihugu byahoze ari igihugu kimwe mu gikoroni uno munsi twavuga ko abarundi basangiye abarundi n'abanyarwanda basanga ibibazo imibereho n'ibindi n'ibindi uburundi n'u rwanda ntibica n'uwaka intambara muri congo n'ibindi n'ibindi ariko hari igihe uburundi n'u rwanda bwigeze kwicara bukavugana neza ntikikibuze ega ndakubwiye ko wamumenyesha amakuru hariho ibintu bimwe bimwe iyo bari ko barabiganira ko hari igihe tutarabimenya biciye mu nzira za diplomasi mm. biciye mu nzira eh, za politike ibyo ari byo byose eh, igihugu cy'ubundi cyagiye kironka indongozi ku muri myaka irenganye eh, ariko mu bibazo by'imigenderanire mu bya politike icyo kibazo nticyagiye kirasigara inyuma ushaka rero uzobaze uzobaze perezida ntibantunganya aracariho Eh, muzobaze ndayi president ndayizera cyariho eh, muzobaze nibaza ko no kuri eh, izi ntwaro zari zihitiye kuri president Buyoya mugabo ibintu biriko birajya mu biganiro ukurabaza urabaza ukumva inyira kubwira ko nakubwiye kubera ko hakiye habyuka ibi bintu by'inkoho mm. ibintu by'intambara nubwo wakibaza ntabwo waronka inyishu zibereye ariko tukibaza neza ko itinde sihere iki kibazo kizotoregwa inyishu tuzoronka inyishu kuko ari inyishu dukeneye kuri iki kibazo kugira ngo uburundi bumenye icyatumye umukuru w'igihugu cyahabwo agandagugwa tumenye neza igituma eh, icyo nuvuga indishi zavuye mu ziganzu z'ubwishingizi zitashikiriye bene zo kuko twarumvise neza ko hariho umushingwa manza yoba yararonse izo ndishi agacanga anyika urumva rero si ubutungane bw'uburundi rero bwo vuga ngo nibwo ubwo bikora bwonyine bugakora n'ubutungane bw'u Rwanda kugira ngo amatohoza agende kuko nuwaza kubaza wese azoza kubaza mu Rwanda tuca tugaruka handi ku migenderanire no munsi atari myiza ndindira gatoye mhm. n'ubutungane mva makungu bazoza kubaza mu Rwanda mhm. eh, ega si imigenderanire Burundi gusa n'u Rwanda n'amakungu azoza mu Rwanda ni kuvuga mhm. rero nakubwiye ko ibyo ari byo byose urumva nakubwira ubutungane ni ubutungane ni kuzashyira ingufu hamwe saba bonyine bazobikora ariko ingufu zigiye hamwe umuco uzoboneka ariko inzira guhemuka benshi ntibemera ubutungane mvamakungu eh, ubutungane mvamakungu bivana wewe udashoboye kugira ngo wiyempoze werekane mhm. ukavuga ngo nibwo buzogucira inzira uzorindira amasazohera mu nzira bikeneye ko nawe nawewe nk'umurundi ujya imbere ukavuga ati jewe ndiko ndaharanira ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi ukabisigura ntubwiye gusa ngo ngo jewe ngo ngo bazomvugira ngo ngo barabibona bande mbega iri kuraraba uvuze ngo mbega ngo mva amakungu ayo makungu ni bande eh, n'amakungu twebwe nacyo turimo nicyo gutuma ubanza imbere y'uko uvuga ngo bazomvugira nawe ukavuga mbe bakunda kuvuga ngo eh, ubugabo burihabwa wowe wenyine ukabanza ukerekana kuriho nawe ukoretse ukazubona ngo abandi bazokuvugira nicyo gituma iki kibazo cy'uburundi cy'umuperezida w'uburundi twebwe abarundi dutiza gufata iya mbere kugira ngo tukivuge nk'umugambwe sa wanyafrodebo ntabwo tuzokireka kukivuga mpaka turonse inyishu mpaka inyishu ibonetse mukibwira abandi tukibwira abandi hmm. ubu honyine nturi ko turakivuga Mhm. abantu bari ko barabyumva abarundi bari ko barabyumva amakungu ariko arabyumva abantu bose bari kumva ko twese ubutungane butarabaho ni ukuri kutaramenyekana inyuma y'imyaka mirongo itatu n'umwe yego eh, urubanza ntirubora mhm. ntirubora kuko yari umukuru w'igihugu twebwe tuzogenda abana bacu bazorukurikirana niko bimeze mu myaka mirongo 31 muri ize ko bizoba ehe naho yoba imyaka ijana ukuri kuzomenyekana ntihagire abantu ngo babikwegura ngo ngo bizimangane ntibizozimangana kuko biranditswe uno munsi w'igerekezo rya gatandatu ndamukiza ku bwanyu ku bwacu bwa mbere n'umunsi w'akababaro mu mugambwe sa abanyafurode munsi w'akababaro kuko twarabuze twabuze umukuru w'igihugu yari kararondera amahoro n'umutekano muri aka karere yashaka kuzana discipline mu gihugu yashaka guteza imbere igihugu kuko aho yaciye hose ibikorwa yakoze byari ibikorwa abantu bose bashima yashaka kwita ku bantu bato bato kugira ngo batere imbere umva rero kubona uwo muntu apfa indoto ziwe zitagiye mu ngiro twebwe mu mugambi usabanya Frode w'inziragwembwa turaba twarababaye uyu munsi nuwa kababaro turabaye cyane mwibaza kwiragiye yasize gihe ariko riragendeko iragi yasize bimwe bimwe biriko bijya mu ngiro mugabo nubwo hari inzitizi kuko eh, yaravuga ati turwanye eh, abantu bagi biturire tugwanye abantu bakumira abandi tugire gute mbega icyo gihe byari byari gifashe gute nakubwiye neza ko uh, perezida ntajyamira sipuriyano yarasubiriye eh, perezida ndada yari aheje kugandagurwa mhm. kandi yagandaguwe eh, n'abarundi ntituze tuvuga ngo ducishe iruhande si abanyamahanga baje kuyica ndadaye ndadaye yishwe n'abarundi urumva rero abo barundi bari baje kugandagura umukuru w'igihugu ni kuvuga bari bamaze kuba kuba nk'ibikoko bari bamaze kugira agatima kabi mu gihugu hariyo ubwicanyi mu gihugu hariho urazi ko n'abari bamwunganirije bose barabije umukuru n'amashinga amateka biki bose abashikiranganji abashinga amateka batari bake ababuramatare abasitanteri byerekana ko kwari kugira ngo bazimanganye urumva rero mu gihugu harimo ingorane nyinshi rero harimo akajagari yategereje nk'umukuru w'igihugu gufata iya mbere kugira ngo asubize ibintu mu buryo acafatiye iyo ntumbero ya disipurine abantu bagaruke kuri disi bagaruke ku murongo imigambwe yari yabaye akajagari imigambwe uh, yari yatangiye gutabagurika bati habe habemo disipurine imigambwe kuko ibi imigambwe ya politike ifise ikiterera mu buzima bw'igihugu mu ntwaro mu ntwaro no hari akaje bamaze kwica abantu batari bake bari baratowe bari baserukira abandi barejejwe intwaro mva ko hari ibibazo ni kuvuga mu bice byose bigikoze hateze kuba muri discipline ni ukuvuga rero ko iri jambo yarivuze hageze kuko yabona ko abantu bari bataye umurongo yateza kugarukana ku murongo wa discipline hmm. eh, tugarutse kumbure ku iragi yasigiye abarundi muti bimwe bimwe biragenderwa ibyo bindi byanse mwaza ko byanse kubera ega uburundi tuvuye kure uburundi twatanguye kure uburundi wibuka iyo twavuye twavuye mu ntwaro ya cami turajya mu ntwaro y'umugambwe umwe turajya muri demokarasi demokarasi ibaye haca umukuru w'igihugu bamwisha haca ubwicanyi igihugu kijya mu ntambara intambara ibintu birasambuka abantu barapfa abantu barahunga turagaruka gatoya tugaruka mu by'inzira ya demokarasi ariko naho nyine kubera ko wasanga abantu tuduhitiye muri ibyo bintu by'intambara abantu bamwe bamwe n'ubu usanga bagifise uwo mutima w'ibyo mu ntambara nicyo gituma rero bigenda buhoro buhoro ntabwo mvuga ngo byose bice bigenda ngo bigeho ni kwibuka yuko uno munsi harugwaruka ku myaka mirongo itatu dufata uwavutse ubu n'umugabo yego eh, afite imyaka mirongo itatu n'umwe ni umugabo yubatse ubwiwe mbere afise n'abana kuki ako kahise kuki ahinyuma abarundi bamwe bamwe bahitwazo mu gihe hari ibintu byo turegwa inyishu ubwo nyene akahise gategura kazoza ukirengagije mugo umugani wo gumuko no mu myaka ijana ukirengagije ntugira ngo ngomba fatire hejuru nturabe neza ibyagiye biraba kugivuga ati ibi bibi ntibize bisubire ibyiza ndabyubakireko nuko bitegezwa kubaka iby'igihugu cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ni ukuvuga yuko namwe murahawe ikaze kugira dusangire kino kiyago anselme mu buhinga bw'ibyuma hakagira uwakura ace amuduha tugarutse hano muri studio honorable turiko tugaruka cyane cyane kugwaruka nibyo ugwaruka uh, bavuga ko ari kuva ku myaka cumi kugeza kuri mirongo irindwi twame muri iyi migigwa imigigwa iminsi yose nibyo ikonje umunsi umunsi urazwi mumenyesha amakuru igihugu cy'u Burundi ntikige sakantu kari kidegembya konyene turi mu karere none nk'ubu hari ibibazo muri aka karere wibaza ko umuti wacu utugubwe nyene hari ibintu bitetse kubanza guhagarara ibintu by'intambara amahoro n'umutekano uteza kubanza gutsimbatara kuko adatsimbatara atabonetse ibi byose nawe ubicisha ubu intambara iri mu karere none uburundi baza turi kure yayo eh, iri mu karere bwa burundi ntituri kure yayo na jini gituma navuze ati iri mu karere eh. bisigura yuko nk'ubu ata none ubuza ugiye kubibaza sibyo byo cyane bipreokipa abantu diplomasi ntubirike irakora Eh, kandi ikora ku bibazo byinshi urumva rero kuri iki kibazo eh, iki kibazo rero cya perezida kigandagurwa rya eh, perezida najyamye none wibaza ko ibi biri ko biravugwa hari bitavugirwa hejuru ariko muri diplomasi abantu babandanya bakora ariko nakubwiye nti ndarigarutse ko iyi nkoho ziriko ziravuga byose bibanza guhagarara mu rwego byacu bibiri agahengwe kari gahari agahengwe kari gahari mhm. jewe si uko ndabibona igihugu hajya umubanyi yafise ibibazo wowe woca uvuga ngo we mu gahengwe n'ikibazo nawe nu nkuko mwavuze kibaye mu nyishu za diplomasi nticorinda kuba ikibazo cy'akarere ubu Burundi n'u rwanda ubona ko bigendana bimeze neza turi kumwe na honorable Fenias nigaba icegera cy'urongoye umugambwe sahanya Frodebu akaba n'umugambi uri no mu ni Burundi bwa bose neza cyane ari n'umugambwe kandi uh, president Cipriano ntajyamira mu ari ngaha kumbure kugira dusangire ikiyago dusangire ijambo ari ikibazo rero canka ari kunganira akanya nigwanyu nuko rero turahacari mu kiganiro karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro kibaha kajyo mwebwe barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterereye ndabibutsa yuko turi kwigenekezo rya gatandatu ukwezi kwandamukiza umunsi wahuriranye neza neza imyaka mirongo itatu n'umwe irangiye hari ku kagoroba k'uwo munsi aho umukuru w'igihugu cacu cyacu cy'uburundi yagwa mu ndege mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda avuye mu gihugu ca Tanzania aho bariko bari mu biganiro byo kuraba ukuntu hotoregwa umuti mu karere mu gihe ibintu bitari bimeze neza ico gihe hari nyuma kandi yigandagurwa rya president Melchior Ndadaye uwo munsi rero ukaba mbere mu gihugu kibanyi hoho waciye utangu haciye ihonyabwoko turi kumwe na fenyasi eh, nigaba hano kumbure eh, akabazo oh, honorable uno munsi mwibaza yuko ibi byabaye ku mukuru w'igihugu cacu byoba ari bimwe cyangwa eh, birafise byagiye biratosekara eh, muri iyi minsi ya vuba urumva rero ntitwuje tuvuga ngo ibi bya perezida ntajyambere nibyo byateye imigenderanire y'uburundi ihungabana mm. ariko mu gihugu kibanyi uno munsi bo bararondera koko abari kwisonga mu batumye inyuma y'iryo gandagurwa haca haba ubwicanyi mu gihugu cy'u Rwanda mbe uno munsi Burundi bwobwo bwokora uko bushoboye ntabwo ni bukarondeza ababoheka ubwe ikidutera eh, aho rero bidusigira naho mhm. amakungu twumva bari hirya no hino bari mu bihugu bitandukanye ku isi babafata babafata babafata kandi bagafatwa n'amakungu rero nibaza ko bari gushobora kudufasha uko batohoza babona bajya bagize icyo bakora bibi mu rwanda bagaca batohoza n'icyatumye bijya bintu bitangura kuko Eh, urabona indege imaze kuraswa hagiye haba ubwicanyi mu gihugu cy'u rwanda ariko urumva ko iyo iyo ndege yarashwe irafise abayirashe kandi indege hagira irafise na cya cyuma bita buwate noire hmm. ibyo byose uwo byegeranya yobura ukuri rumva rero n'amakungu arashobora neza yobishyiramo ishaka gutuma ukuri kumenyekana urumva rero twebwe uburundi ngo ngo tugende kubwira amakungu kugira ngo badufashe kurondera abarashe ntajyamira bonyine bari kubafata bagize ubwicanyi mu gihugu cy'u rwanda none kubera iki batoca baraba abarashe iyo ndege kuko nabo bagaca batoza iyo elema de mubwo bo bakurikira ko gushaka kw'igihugu ku kw'igihugu mm. kuva none tubishaka none nicyo kibazo rero nikora ega natwe turashaka ko ukuri kumenyekana turashaka ukuri kumenyekana none ega icyaha kimaze gukogwa icyaha kimaze gukorwa nko nasiyo zini ifise intumbero yukugira amahoro n'umutekano ku isi mm. yego ni byiza nk'uko naba ndabikorana ngo nsubire ndabaye pole mwebwe inzira guhemuka nk'umugambwe eh, inzira guhemuka nk'umugambwe umwuba wa ntajyamira yavamwo murakoze cyane hanyuma ah, nongere mpepfure abarundi bose kubera yari umukuru w'igihugu cyacu murakoze rero hanyuma jewe nagomba ndabashikiriza icyumviro canje kandi erega muriko murabikora ko musha ariko murabizi ngane bimeze mhm. jewe ni umuntu akurikirana vya hafi kandi afise ubunararibonye mu bijanye na geopolitike y'akarere mm -hmm. nababwira yuko bitebe bitebuke ubutungane buzosasa kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bariko muravuga ibyabaye mu gihugu kibanye cy'u rwanda yuko abantu bafashwe abakoze amahano ajya na yariya mm. ariko igitangaje gushika uno munsi ubajije ati ninde yakoroye ijya ndege nta n'umwe yoguha yoguha inyishu ubajije uti ninde yahanywe kubera yakorewe indege nta n'umwe yoguhenyije ni ukuvuga rero si ukuvuga yuko uwayikorewe atazwi rero nibaza nimba mwarakurikirana iby'akarere um, murazi umudame w'umunyanumuswi hariho n'undi mudamu w'umunyakanadakazi yitwa louise arbour mhm. nawe nyine byagenze uko nyine abo badamu ni ukuvuga bose baca batakaza akazi ibihugu rutura byatumye bashyira ko presiyo iteye ubwoba bagaca batakaza akazi hariho umunya-australia wewe yabatanguriye yari yacanguye no kubitohoza ko wewe yaranishwe hmm. ni ukuvuga rero ni ukubabwira yuko iyi ni dosiye izwi ibyabaye bizwi ababikoze bahazwi mugabo kubera kwa kuntu isi igenda hmm. ubu karacari akabizu n'ingoma mugabo rero uko bweswe bwira abarundi niko twawuvuze nimba mwihweza ibiriko biraba ibiriko biraba ibiriko biraba ku munsi ku munsi turabona yuko hagenda bimpinduka iyi dosiye n'abazoyigarukana ku meza twebwe nta n'abo tuzomenya tuzovyuka gutya dusanga ryahibiye idosiye yagarutse ku meza urubanza rwashashe n'ababikoze barengutse ni ukuvuga tubihe umwanya ungana gutya ubwo rero twebwe gushika uno munsi nuko bandana twihangana kubera ni ukuri twebwe nk'abantu bato bato ntacyo twayikora ko ni dosiye ikomeye irimo ibihangange bikomakomeye ku buryo umuntu mutoyi igihugu gitoye ni ukuri ndabipfuriza eh, umunsi mm. mwiza murakoze kuma ijambo urakoze david mm. nashaka nange ndagukengurukire mhm. eh, ku urumva ko nawe urafise urafise inkuru umunsi uri izina uzozivuga neza kuko urumva nawe hari ibyo watohoje ko hari ibyo wumvise hari ibyo wabonye aba bose uvuze umunsi uri izina bazobivuga kandi twosaba ko abantu bose barabyandika kugira ngo ntibizozimangane kuko iyo inyandiko zihari abantu baraziraba barazizingura barazingura ibitabo bakaraba ibirimo nk'uko bivuze itinde sihere amaraso ntashobora guseseka umukuru w'igihugu ngo yicwe ngo bibe akamizwe n'ingoma bizomenyekana tu david yagarutse ku kintu ni urubanza rwa politiki kandi inyishu za politiki inyishu ziraboneka ndagwakarorero mhm. igihe twagiye arusha byari mm. ibibazo bya politiki bikomeye ariko warabonye ko abantu bicara bakigendayo no kuramukanya ntibaramukanya no kuvuga ntibavuga ntibarara no mu mahoteli amwe mugabo uko iminsi yagenda barateye intambwe baratera intambwe baratora inyishu za politiki urabonye baca bagira amasezerano yiyarusha urabonye ko agira amasezerano akomeye cyane ibintu biza gufasha abarundi bari mu bibazo n'aha rero inyishu zizotorwa reka tubihe umwanya kandi zizotorwa kandi ababikoze bazokubita inkoni mu gahanga imanza za politiki ngo kenshi usanga zigenda akagiriye hakuri kumenyekane ababigize babazwe hama inyishu ziboneke n'abatwaye amafaranga aya mafaranga bayibye abagize uruhara amafaranga abarundi benshi ntayo bazi eh, ntayo bazi twe turafise inkuru mhm. z'ukwizera umutambukanyi wa perezida ntajyamera bivuze neza umwaka uheze ko umwavoka yatwaye amafaranga yaragenewe inshumbusho ku muryango none umwavoka yagiye gute yayaronse gute yayahawe n'andi mhm. kugira ngo bizimangane abantu bazura aho bahera mugabo abagize uruhara rwose kugira ngo amafaranga azimangane tuzobamenya kuko iyo nzu y'ubwishingizi turazi ko iri mu bwongereza mm. abo abagiye kuyatora yinyine byagenze bizomenyekana ibyanditse birabazoza biturira byose aha rero ntibajye ngaho ngo ababikoze ngo barariye amafaranga ngo arahinga azohera ngo kagirire itinde mm. sihere mwe mu gihe babona imyaka 30 irenga iheze ata mm. atakiriko kirabandanya e, e, nakubwiye kubera ibi bihe turimo nabo barayariye nabo ne bagaca bashingira Eh, eh, hazohazwa none ntuzi eh, iyo kompanyi imizo da senase nayo izo shigire izo shizimangana ego wumva yayasohoye yayahaye ndi wakoze ikosa mm. mm. mu kuyatanga urahanwa eh rindira akarinyuma karahinda bategerezwa kwerekana ingere nyene urubanza atari ngaho amafaranga akazimangana abantu ntibamenye n'ingene byanagize kandi ibyo bintu bimenyekanye vuba numva ko harimo ikintu akanyegezwa turi ku musozo bazofatwa bazohanwa kandi abende kuyashikirwa bazoyaronka atari bo abuzukuru bazoyaronka turi ku musozo kino kiganiro mu kanya gatonya uno munsi aho bigeze nibyo eh, ejo ni umunsi w'akaruhuko hano iwacu mu gihugu cy'u Burundi kuko niho hazoshirwa ingori z'amashugwe ku ntatemwa za za president Cyprien Ntaryamira mu munota umwe rudende cyangwa mu masegonda mirongo itanu uruhara rw'umwe n'uwundi kugira koko ukuri kumenyekane mu masegonda mirongo ukuri ega ukuri mbayirwa David kurazwi ntikuraje habona gusa ntiwumva ko abashaka kukuvuga baca bazibiranye mm. kurazwi ntikuraje habona umwanya rero igicu kizogenda neza kuzoja habona uruhara rw'uyu n'uriya n'uruhu twebwe uruhara rwacu twebwe turafise indongozi ikigo cy'uburundi kirafise abakiramutswa twebwe tuzobandanya tubegera tubatuma kugira ngo mu makungu iyo baja hirya no hino bagera iki kibazo babandanye bakivuga bagishikirize eh, mu karere bagishikirize mu makungu kugira ngo naco ntikizo kibagiranwe umukuru w'igihugu yagandaguwe tumenye tumenye yagandaguwe urumva rero hajya igihugu kiba gifise bakiramutswa kuko ubwira umuntu muto ngo ugiye kuvuga ibi ntiboro nkaho bishikana bigiteza kujyana rero n'abantu bafise nguvu babandanye baziba baziba abantu ngo ntibashobore bazibye abantu ntibashobore kuvuga mugabo umunsi urizi abantu bazovuga amashimire ni radio isanga radio televiziyo isanganiro yaduhaye uno mwanya kugira ngo nacyo tugire icyo dushikirije nk'umugambwe sahanya Frodebu kugira ngo tumenyeshe abarundi n'amakungu ko iki kibazo cy'umukuru w'igihugu yagandaguwe ari ikibazo kizoba nagikurikiranwa kugira ngo Eh, icyatumye umukuru w'igihugu agandwa kimenyekane kugira ngo kandi eh, n'umuryango ushobore gushumbushwa umuryango ni ukuvuga nshatse kuvuga igihugu cy'u Burundi umuryango w'amaraso n'umuryango wa politiki murakoze reka nshimire anselme eh, anselme irambonera mu buhinga bw'ibyuma yakoze na david yakuye muri kino kiganiro mpereze kuri iri jambo